Bai, bai, e, e, batek, bon, e, euh, Europako euh, euh, e, justiza, e, eta geno horreiten dien, erakur du justiz europeen zertu eta eraiteko, eh, behak akzizien bat etzera hun hartu eh, izan e, eh, lan bezala, bon, e, hoi, hoi ez duk heben voluntario e, goen statuian, ez duk untsa hartzen eta hoi behar diagio segur, bai, segurtatu, mena ez diagio utzi behar kur europeena hoi, e, eraitea frantziai edo beste bizpahi u uh, eh, herri eta Europan, ber, ber Guenberg kajin, ez ditiak usten aleraitea, volontarioak eh, erkitzen dilaik, eh, lani nahi orokorki, uh, belantegi batetan bezala, eta hoi, hoi egiazko lan handi alukak, hoien statu antako, bi errespeti habo, haiko uh, volontario gisa, eta bi lanin, ez duke posible. Lan hori, uh, da? Ha, zinago seriosa da, badiko urte bat eh, haidu gela eh, lehen lehenik eh, Kur Europeana de Justizia Gorak, bai erandik, zera posible, eta geho arazintutu gibel, behar zela herikal ikusi nula, statuak nula zien, eta bon, pentsatzen jagu, harik eh, gibertuko dien, indar gaitza ezabituko denek alkarrekin, bai, depart, bai eta departamentuko presidentekin, eh, ez dizeko presidentekin, agituk denak eh, ber bidin eta algarri lotuk, horribuz, haus, hausatuko gituk jabazte. Untsa komprendi dezagun, beraz, suaile bat, suaile bolondrez bat, intervenzione zerbait egiten dilaik, landenbora bezala nahi dik ekar jarri hori Europak, eta nunbait, be mugatia baita berroita sortzi ordutan hastian, uh, gaindintzen dik horrek, eta nunbait, be la hola, bolondrez, suhaile bolondrez bezala, jarrakitzen al, sobera lan egiten behitu azkenean. Estik, uh, eh, habo suhaile bolondrez bezala jarrakitzen al, eta ez, belanine, merbeitu hon eh, eh, uh, ameste honeta gaitzen, pauso behar behitu. Mm -hmm. Ez dik eh, habo, ez ditik behar berdemoan jaman azten ahal, eta behar, beharko dik pausatu, eta hoi, hoi bolon trezentako ezinago e, gogorra lukek horren egitea. be, bekuntu be haitutu, bestek uh, baimena badi uh, eta nula bihamenin eran ez dira habulan ila ahal, legik ez behitu habo permititzen. Bolondrez, taztu ia en neustes galdu galduilu ikako gintitza mota